Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak, etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz. İlahi nurun olmazsa söner alem nefes kalmaz. Felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sahasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşin hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnake ki yandım ya Resulallah. Susuz kaldım yanan çöllerde, Can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, Ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden Ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et Ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak ki yandım ya Resulallah.